Antroji karalių knyga, 14 skyrius. Antraisiais Izraelio karaliaus Jehoašo, Jehoahazo sūnaus metais, Jehoašo sūnus Amacijas karaliavo Jude. Pradėdamas karaliauti, jis buvo 25 metų amžiaus ir karaliavo Jeruzalėje 29 metus. Jo motina buvo vardu Jehoadina iš Jeruzalės. Amacijas darė tai, kas teisinga viešpaties akise, tačiau ne taip, kaip jo tėvas Dovidas. Jis visur elgėsi taip, kaip jo tėvas Jehoašas. Aukštumos nebuvo panaikintos, ir žmonės vis dar aukojo ir smilkė juose. Kai karalystė buvo įtvirtinta jo rankose, jis nužudė tuos tarnus, kurie nužudė jo tėvą karalių. Tačiau jų vaikų jis nenužudė, laikydamasis to, kas parašyta Mozės įstatymo knygoje, kur viešpats sako, nežudykite tėvų už vaikus, ne vaikų už tėvus, bet kiekvienas turi mirti už savo nuodėmę. Jis nugalėjo druskos slėnyje edomitus, nukaudamas jų dešimt tūkstančių ir užkariavo selą. Jis ją pavadino Jokteeliu ir taip jį vadinama iki šios dienos. Tuomet Amacijas siuntė pasiuntinius pas Jehuvo sūnaus Jehoahazo sūnų Jehoašą, Izraelio karalių, ir sakė jam – Išeik, kad susitiktume akis į akį. Izraelio karalius Jehoašas siuntė judo karaliui Amacijui tokį atsakymą. Libane auganti usnis siuntė žinę Libano kedrui. Leisk savo dukterį už mano sunaus. Bet Libano laukinis žviris, prabėgdamas, sutrepė usniai Tu nugalėjai edomitus, todėl pasididžiavo tavo širdis. Džiaukis tuo ir pasilik namie. Kodėl nori prišaukti nelaimę ir žūti kartu su judu? Amacijas nepaklausė, todėl Izraelio karalius Jehoašas atėjo. Jis ir judo karalius Amacijas susitiko akis į akį, bet šemeše, kuris priklauso judai. Izraelis nugalėjo Judą ir jo vyrai pabėgo į savo palapines. Judo karalių Amacija, Ahazijo sūnaus Jehoašo sūnų, Izraelio karalius Jehoašas paėmė į nelaisvę, bet šiame še. Tada atėjo į Jeruzalę ir nugriovė Jeruzalės sieną nuo Efraimo vartų iki Kampo vartų, 400 uolekčių Jis pasiemė visą auksą, sidabrą, visus indus, rastus viešpatės namuose ir karaliaus namų išde, bei įkaitus ir sugrįžo į Samariją. Visi kiti Jehuašo darbai, jo gale ir jo kova su judo karaliumi Amatiju yra aprašyti Izraelio karalių metraščių knygoje. Jehoašas užmygo prie savo tėvų ir buvo palaidotas Samarijoje prie Izraelio karalių, o jo sūnus Jeroboamas karaliavo vietoj jo. Jehoašo sūnus Amacijas, Judo karalius, mirus Jehoahazo sūnui Jehoašui, Izraelio karaliui, dar gyveno 15 metų. Visi kiti Amacijo darbai surašyti Judo karalių metraščių knygoje. Jeruzalėje prieš jį kilo samokslas ir Amacijas pabėgo į Lachišą. Bet jie pasiuntė į Lachišą ir jį ten nužudė. Jo kūną pargabeno ant žirgų Jeruzalėn ir palaidojo prie jo tėvų Dovido mieste. Tada visi judo žmonės ėmė ir padarė savo karaliumi Azariją, kuriam buvo 16 metų vietojo tėvo Amacijo. Jis sutvirtino Elatą ir sugražino jį judui po to, kai karalius užmigo prie savo tėvų. Jeroboamas, Izraelio karaliaus Jehoašo sūnus, pradėjo karaliauti Samarijoje 15-aisiais Judo karaliaus Amacijo Jehoašo sūnaus metais. Jis valdė 41 metus. Jis darė piktą viešpaties akise ir neatsitraukė nuo nuodėmių nebato sūnaus Jeroboamo, kuris įtraukė Izraelį į nuodėmę. Jis atstatė Izraelio ribas nuo Hamato iki jūros lygumoje pagal viešpaties Izraelio Dievo žodį, kurį jis paskelbė per savo tarną pranašą Joną, Amitajo sūnų iš Gad Hefero. Viešpats matė didelį Izraelio vargą, kad nebeliko nei vergų, nei laisvųjų ir kad nebuvo ne vieno, kas padėtų Izraeliui kadangi viešpats nesakė, kad išnaikins Izraelio vardą nuo žemės paviršiaus. Jis išgelbėjo juos per Jehoašo sūnų Jeroboamą. Visi kiti Jeroboamo darbai jo gale kovos, kaip jis sugražino Izraeliui Damaską ir Hamatą, yra aprašyti Izraelio karalių metraščių knygoje. Jeroboamas užmygo prie savo tėvų, Izraelio karalių ir jo sunus Zacharija karaliavo vietoj jo.